El magazín de Cabiló Ràdio, un espai informatiu per al poble de Sella. Bon dia, comencem el magazín de febrer amb els titulars de la informació més destacada. Les obres del carrer Sant Antoni i la Pau afecten a un bé d'interès cultural. El poble comparteix el servei de recollida de brossa amb orxeta i relleu. L'Ajuntament no aplica en la totalitat la normativa vial aprovada fa 3 anys. Una nova onada de robatoris colpeja les cases de camp del poble. El passat mes de gener es va celebrar a la plaça Major la festa de Sant Antoni del Porquet homenatgem la figura de Pedro Jordà, antic jutge de pau del poble. Continuen executant-se les obres del projecte anomenat Acondicionament carrer Sant Vicent, Olm i Annexes, pressupostades amb 137.000 euros per la Diputació d'Alacant, dels quals 13.700 euros són d'aportació municipal. A pesar de que el projecte té aquest nom, l'obra afecta realment al Gurugú, l'escala que va fins al carrer València, una part del carrer de l'Olm tot el carrer Sant Vicent i part del carrer Sant Antoni i el carrer La Pau. Alguns veïns del carrer Sant Antoni no entenen per què no es fa tot el carrer. Així us ho conta Maria Flores. La tuberia esa de la, del carrer, eixa per lo menos sí que està embossat. Eixa d'ahir i davant de Caixabel, ella diu que té humitat. Primer dia que no. Jo dic, a mi m'hi humitat i ella diu, pues a mi no però després va dir, jo tinc com i tallo, i xica, serà mentira, no em vas dir a mi que no. Doncs pues per lo menos el desaue i l'àuia, això està posat que tindria jo 18 anys. Bé, bueno, després van fer algo, però està una porqueria. Secanet i Sant Antoni. Antes de les eleccions ja ho van dir allí baix, que anem a fer Sant el carrer del Secanet i en seguida, en la mateixa això, el Sant Antoni. Ara després van començar ahir Sant Vicent i Olmo, però que Olmo també hem fet un trosset. Però Olmo no estava en el programa. Els carrers del poble de Sella presenten una gran varietat de paviments. Ciment, ciment imprès, amb voreres, sense voreres, asfalt, lloses, pedra, grava... Són alguns dels materials que es poden trobar al voltant dels més de 28 carrers que formen part del poble de Sella. Sols trobem quatre carrers que tenen la mateixa aparença. La llosa blanca o pedra natural com la que hi ha al carrer Major serà el material utilitzat per pavimentar les escales del Gurugú i el carrer La Pau. L'alcaldessa de Sella ens conta que és difícil triar a gust de tots, però que aquest tipus de paviment antirrelliscant és el més adequat anem a fer-los com, com han fet al carrer València. Anem a seguir eixa, eixa estètica. Les escales seran igual que el carrer Major, que ja està fet, que és lo, men, lo antideslizant. Eh, seguir el que ja n'hi ha, perquè no, pa que no eh, hi hagi una escala d'un color, una altra d'un altre. Per altra banda, l'arxiu de Sella, col·lectiu adherit a l'Associació d'Estudis de la Marina Baixa, denuncia que l'alçament dels carrers Sant Antoni i la Pau no s'hagi acompanyat d'una mínima actuació arqueològica, com obliga el fet de realitzar les obres al voltant del bé d'interès cultural de la Torre del Palau i del conjunt històric monumental de l'Església i Palau. Miguel Ángel Pérez, membre de l'Arxiu de Sella, ens explica que és un bic. El bé d'interès cultural es defini... és qualsevol element defensiu és per si un bé d'interès cultural i això dona pas a que tinga una àrea de protecció. I clar, és la probabilitat de que hi hagi alguna resta arqueològica, doncs, la veritat doncs, és, és alta, no? I a conseqüència de les obres, doncs, en teoria es tindria que haver demanat un permís a conselleria per a poder perquè el promotor, que és l'Ajuntament, haver realitzat unes cates i haver vist eh, els vestigis que, que quedaven en, en aquest lloc, perquè penso que han perdut una oportunitat de, de conèixer eh, coses del passat de Seia molt interessants, que s'hagueren datat a través de les coses que, que s'hagueren trobat, com restes de ceràmica o altres restes d'estructures que no sabem si existeixen. Van trobar restes de ceràmica, però la veritat que és difícil datar-les perquè evidentment jo crec que apareixen en un context medieval o modern i és una ceràmica que està molt poc estudiada i pot treballar, si els especialistes ja els costa, imagines a, a uns aficionats molt hi pot costar. Segons membres de l'arxiu, aquestes actuacions no hagueren retrasar les obres i no hagueren suposar tampoc cap despesa per al poble. Al contrari, s'ha portat l'oportunitat de recollir un valuós material sobre el nostre passat, que en un futur podria haver enriquit una col·lecció museogràfica com la que tenen Relleu, Finestrat i Orxeta. En una actuació d'urgència feta sobre les rases i els enderrocs de les obres s'han trobat valuosos fragments de ceràmica i altres objectes d'època medieval. L'arxiu transmetrà per escrit el seu malestar a l'Ajuntament, que al seu parer s'ha exposat a innecessàries sancions administratives per part de la Conselleria de Cultura, amb un comportament impropi del segle XXI. Pensa que a voltes pues, hi ha que tindre un poc més de cura amb les coses que fem, perquè tot allò que es destruïix ja no es torna, ja no es torna a tindre perquè evidentment tot això està, és un context remogut i tot el que és destruït del seu lloc i s'estreu del seu lloc ja no té sentit perquè ha perdut han perdut la possibilitat, per exemple, de datar qualsevol tipus d'estructura o, o datar, a millor, la construcció de la torre a partir de la ceràmica que apareix, Després de la dissolució de la Mancomunitat de la Bonaigua, l'Ajuntament de Sella ha hagut de buscar noves maneres per al recolliment de la brossa del poble que ha entrat en funcionament des de fa dues setmanes. A partir d'ara, Sella compartirà el servei amb Relleu i Orxeta. L'alcaldessa de Sella ens conta com serà el nou servei de recollida de brossa. I a partir d'avui, Fomento ja no ens presta el servici, però el servici continuarà prestant-se. De quina manera? Eh, ens hem enjuntat eh, encara no està definit si a través de mancomunitat, de conveni o de quina manera, però ens hem enjuntat Orxeta, Relleu i Sella per a prestar el servici de replegar de basura, encerts i eh, la basura selectiva, el reciclatge. La manera de, de fer faena pues, serà la mateixa. En un principi s'arreplegarà la basura els mateixos dies que està ara, de dilluns a dissabte, anirem estudiant de manera que ens posem a fer faena en això, pues a lo millor no val la pena replegar-la tots els dies la basura i ho fem un dia sí i un dia no. És estudiar les possibilitats. La basura és molt cara. O sigui, eh, a l'Ajuntament li costa 55 euros abocar una tonella de basura en Campello. És molt car aquest servici. Entonces, si podem abaratar-ho de qualsevol manera, pues ho farem, però sempre i quan que no mm, moleste ni, ni que no provoque malestar a ningú. La manca de mitjans per a portar a terme aquesta activitat obligarà els ajuntaments a afrontar una nova despesa econòmica, com per exemple la contractació d'un camió pluma per a fer la recollida de la brossa selectiva. Soles el vertedero són 55 euros, més la gasolina, més el camió, el manteniment, els treballadors. Per això han decidit ajuntamos els tres pobles perquè no tindre que contratar a ningú més, els treballadors seran les que tenim, tant en Orxeta com en Relleu com en Sella, entre ells ho faran, camió, pues, eh, Orxeta en té uno i de moment anem a començar en eixe, i li han demanat a la vila que en tenia varios per a retirar que m'en donara uno. Mentira, li han demanat dos, uno de 12 tonellades i un altre de una. Seran els treballadors de cada ajuntament els que s'encarregaran de fer la recollida de la brossa que després volcaran a un camió que la portarà a l'abocador del Campello. Des de l'oposició critiquen la manca d'informació als veïns i a l'equip de govern. La pregunta que vam realitzar se'ns va contestar que hi havia diverses opcions que estaven barallant-se, però ni se'ns van detallar quines eren les opcions ni les característiques. Tampoc sé si ha d'haver una duració mínima. Pel que feia les lleis que les lleis o les últimes normatives que s'havien aprovat des del govern central, no sé si no es podien firmar contrats ja més d'un any vista o si això era una condició que es pot aplicar així o poden fer duracions de superiors, però ja es dic que no, no tenim ningun coneixement, l'únic que sé és pel, pel que m'acabes de dir tu que estan fent una mancomunitat o una unió en mm. relleu i en orxeta, però no sé ni les característiques ni les condicions. Menys mal que, que, que s'ha creat aquesta nova iniciativa, que pareix que anem, a, anem coneixent informació d'una altra forma no tindríem accés. I ens agradaria que aquest tipus de coses pues, que, que més publicitades i informades perquè justament la contracta de la, de la recollida de residus sòlids urbans és una de les més importants per als pressupostos de, del poble, juntament amb personal i, i poquetes més deuria de tindre un poc més d'informació, tant per als veïns com per a l'oposició. Amb motiu de l'atropellament del venedor de cupons el passat mes de gener, des de Cabelló Ràdio ens hem interessat per l'existència o no d'una normativa municipal que controle o regule la circulació vial al poble de Sella. Escoltem el que ens explica l'alcaldessa. No, en l'Ajuntament no existeix un document que regule la circulació ni el tràfic en el poble. Va també una miqueta en el sentit comú de les persones. O sigui, eh, si aparques en una boca de carrer que estàs obstaculitzant el, o, o impedint que, que altres persones o que una ambulància o que un camió de bomberos estàs impedint la seva entrada, pues, eh, l'Ajuntament té que o sea, està en l'obligació de posar unes mesures que evi pa evitar que ens encontrem en aquest problema. No? no obstant, les declaracions del cap de l'oposició contradiuen les explicacions que ha fet Hernández. Sergi Garcia diu que sí, que hi ha una normativa. Normativa vial, n'hi ha una normativa vial aprovada des de fa més de dos anys. En l'anterior legislatura, a finals de la legislatura, aprovada per Natàlia sent ja alcaldessa. Una normativa de circulació vial que, a més, va ser, eh, es genera a través d'una proposta que va, generar, va, va, va fer el grup municipal socialista. I, a més d'això, en l'aprovació, ells directament van, van generar un, una normativa vial, que és la que es presentava a ple per, a, per aprovar-se. Nosaltres, per part del grup municipal, en, entonces aleshores, aleshores portaveu, Luis Vicente, se'ls va comentar que igual primer hauria que realitzar un estudi de quines eren les condicions del poble i com hauria de ser la, la circulació. Cosa que va ser rechaçada. Em pareix molt greu, però lamentablement no ens sorprèn. Eh, està desconeixença o oblit per part de, de la senyora alcaldessa d'una normativa que ella mateixa va aprovar sent, sent alcaldessa. Al llarg dels últims mesos hem patit una nova onada de robatoris que s'han produït en les cases de camp de les diferents partides del poble de Sella, des de Tagarina fins l'Ombria. En la majoria dels casos, els lladres aprofiten algun accés menys protegit per accedir a la vivenda o bé directament forcen l'entrada. L'objectiu del robatori solen ser cases de camp poc freqüentades i relativament properes als accessos per carretera. Cal destacar el cas del, fardat, del fardatxo en el que els lladres van aprofitar el moment en el que els propietaris van baixar al poble per entrar a robar. L'alcaldessa de Sella comenta la importància de denunciar aquests robatoris per a que la Guàrdia Civil de Finestrat, a la qual pertany el poble de Sella, tinga constància i puga posar més mitjans dissuasius, ja que al poble no tenim policia local. Les que les que tenen que tindre en, en, de primer moment l'avís tenen que ser ells per a intentar vindre lo antes possible i si poden en aquest moment eh, pillar-los manos a la obra, no? I, I en el cas de que no fora aixina, que només és denunciar el robatori, pues és denunciar allí en, en, en les dependències del quartel de la Guàrdia Civil de Finestrat per a que ells tinguen eh, una estadística, tinguin un control de robatoris que hi ha en cada poble de les que depenem d'aquest quartel de, de la Guàrdia Civil, que són Finestrat, Relleu i Sella. Que, que la gent denuncie els casos de, de robatoris en aquestes dependències perquè d'ells depèn fer una estadística i valorar si tenen que posar més gent o no. Però, clar, en molts dels casos que hi ha en Sella no es denuncien. Entonces, la Guàrdia Civil realment no coneix tots els casos que hi ha així. El dissabte 26 de gener es va celebrar la festa de Sant Antoni del Porquet a la plaça Major de Sella. A pesar que el dia va amaneixer molt ventós, cap al migdia es va aclarir i van poder gaudir de la festa organitzada per la Comissió de Festes de 2013. Els cellardos van veure fer embotit a càrrec de la carnisseria Iborra i fins l'hora de sopar van estar acompanyats per la música de la bandeta La Cinta de Mutxamel visitants d'altres pobles es van apropar a Sella per a viure aquesta festa de més a prop. Hola, mira, nosaltres venim d'Altea. Ja és el segon any que venim. L'any passat vam vindre i m'ho vam passar també i vam estar molt a gust i hem tornat en guany. En una festivitat religiosa com és la de Sant Antoni, el retorn del poble, Guillermo Giner, va venir els animals com cada any. Escoltem-lo. Estem celebrant la festa de Sant Antoni, que és Sant Antonio Abat, conegut de tots, el 17 de gener i és una festa que es dedica sobretot a la bendició dels animals, perquè ell va viure en el, en el desert, allà en Egipte, durant una muntona d'anys, i era cuidat també pels animals. Entonces, Sant Antoni té molta tradició així en el poble de Sella, i ara pues, la bendició pues, és la, els xicotets, els xiquets, la gent jove, algú també major, porta el gosset, gaters, els canaris, i entonces pues el retor, jo, en aquest cas, en la porta de la iglesia pues beneís els los És una tradició molt bonica, eh? també està la música, en fi, tot. És un dia de convivència per tot el poble de Sella. La Comissió de Festes, organitzadora de l'acte, va fer una valoració positiva. Escoltem a la majorala Noelia Domenech molt contents en la festa del Porquet perquè la veritat hi ha molta afluència, a pesar del vent ha vingut molta gent. Pensa que, que la venta va bé, que és el que compta, traure diners per les festes i pel poble i esperem que estiguem tots contents. El mes passat va faltar el, cellar, el cellardo Pedro Jordà, qui durant 25 anys havia sigut el jutge de pau del poble de Sella. Des de Cabiló Ràdio lamentem la falta d'aquest veí que ha sigut una figura important per al nostre poble i li retem des d'aquest espai un xicotet homenatge. Escoltem el que diu d'ell mateix l'alcalde socialista Salvador Garcia, qui va coincidir amb Pedro en l'Ajuntament. Bé, doncs Pedro, per mi va ser un bon jutge de pau. Eh, van coincidir en l'alcaldia i ell en el jurgat. Era un gran conversador, era una persona molt discreta, eh, resolia els problemes que tenia sense massa escarafalls i per a mi era una persona justa. L'actual alcaldessa, Natàlia Hernández, també ha volgut dedicar unes paraules a Pedro Jordà. Pues Pedro ha dedicat 25 anys de, de la seva vida a, a ser jutge de pau en, en l'Ajuntament de Sella. En el seu dia, en el dia que va decidir eh, pues, retirar-se, ja li, se li va fer un homenatge en el que van assistir pues, els seus amics, els seus familiars i els membres de la corporació, tant d'un partit com de, com d'altre. I, i bueno, pues pense que Pedro ha sigut una figura important en el poble a l'hora de mediar entre problemes que hagin pogut haver entre, entre veïns de, del municipi i, i, i bueno, les faenes que corresponen a un jutge de pau no? en quant a pues, eh, donar donar d'alta o registrar un nou naixement com registrar una, una defunció que hi hagi. ahí. Des que Pedro es va retirar ara fa 3 anys, el jutge de pau del poble és Pepe Santamaria. Hem parlat amb ell perquè ens explique millor en què consisteix aquest càrrec. Bueno, així en un poble és, més que res, és agilitzar el, el, els tràmits de papeleos, de certificats de, per exemple, de defunció, de naixements, de lo millor una cèl·lula d'empadronament de, des de, de gent que hi ha que justificar-li com a que encara continua... Tenim gent major en el poble que ha treballat en el seu dia, va treballar en França i, i sempre cada trimestre o, o, o normalment des principis d'any i ha que envien des de França una espècie de certificació que jo la tinc que justificar com a que aquesta persona viu encara perquè puga seguir recibint la, la, la paga que, que li correspon de, de l'estat francès. Trem justícia a raó de lo que es remitisquen del juzgat de guàrdia. O sigui, en aquest cas, de la vila, es diuen tens un juït de faltes leves o el que siga. Veig com tu que coneixes al, igual a un, a un costat que a l'altre de, de, del juït, pues, millor tu resoldre aquestes coses que no, a si nosaltres que no coneixem, i a lo millor sense tindre abogats i coses d'això, o sigui, parles en uno, parles en l'altre, i, i tu més o menys deduixes que, o sigui, en, en el Josep de la Vila es donen eixa, eixa com es diria, eixa confiança perquè pa, pa que ells fien de tu, de lo que tu després decidisques. Uh mhm. -huh a raó del, del cas que te se presenta, vas i t'assessores i, i per poder contestar i no dir, este senyor uh -huh. n'ha tingut també lluís de, de, per molèsties entre veïns, de que, que si tu enxapes el bancal, que si el deixes de xapar, que si m'has tirat dos pedres, pues, hi ha de tot. Uh -huh. L'actual jutge de Pau també ha recordat el seu antecessor amb molta emoció. Era Pedro Fuster Patons, però hauria pogut ser panader, perquè era una persona que era un tros de pa. No li ha sentit mai a aquesta persona una paraula més alta que l'altra. Jo d'aquest home sempre tindré aquest record, que per ell tots els dies el bon dia que tenia en ell era sempre en el mateix tono, o sigui, no m'ha pogut dir mai, no sé, pensar jo, què li passarà a este home en mi, què... No, per mi, Pedro és Pedro, conforme hi ha altra gent que, que millor pues, diu ui, este se'l s'ha el peu esquerre. Fins així la informació del mes de febrer. Vos deixem a l'entrevista amb el president del Foro de Turisme, Steve Green. Qui pregunta ja respon, qui respon també pregunta. Bona vesprada, estem de nou així en la secció d'entrevistes del magazín de Cabiló Ràdio. Avui ens acompanya Steve Green, coordinador del Fòrum de Turisme de Sella. Bona vesprada, Steve. Bona vesprada, Sergio. Gràcies. Un plaer. Steve Green, representant del Fòrum de Turisme de Sella. Naix a la capital anglesa, Londres, l'any 1947. A la Universitat de Leeds es llicenciarà en Filologia Anglesa i Castellana, a més de diplomar-se en Pedagogia. Arribarà a Espanya a l'any 1969 i on primer va parar va ser a Catalunya. També va estar, també va estar en Andorra, però serà a Bilbao on s'assentarà i treballarà com a professor d'anglès en una acadèmia fins que torne definitivament a Anglaterra. Després de 20 anys donant classes a Leeds, al 1989, buscant un canvi, Sella fou on trobar el lloc on començar una nova etapa de la seva vida. Ha treballat a Xixona, el Campello i a Sella ensenyant anglès, però ara les cinc cases rurals que administra i la seva passió pel senderisme són les que ocupen el seu temps. En petit comitè ens ha dit que els seus 25 anys a Sella el fan sentir-se sellardo, però al 90%. No vol perdre aquest 10% de guiri, però de segur que aquest ADN guiri desapareixerà en poc de temps, en les classes de valencià i tabal que està rebent. Podria explicar-nos en què consisteix el Fòrum de Turisme de Sella? Pues empezó en el año 2010 con unos em, profesionales de la hostelería en un em, esfuerzo para, para, para, coordinar nuestros esfuerzos, hablar más bien con la gente, con el ayuntamiento, con la gente del pueblo y saber que, que cómo lo veía la, gente de Sevilla el turismo, que de eso ganamos la vida. Y claro que estamos aquí con nuestros casos rurales, nuestros eh, hoteles y esto, y, y un foro para que todos hablamos. La comunicación nos parece lo, más principal que nosotros hablamos entre nosotros y hablamos con la gente de Sella y que hablamos con el ayuntamiento y esto y aclaramos a dónde vamos con, con turismo en Sella. Así que eren eh, empresario de de hostelería, pero que realmente forma parte d'aquest fòrum? Es para donar noms, negocios? Sí, eh, sobre todo los que tenemos eh, negocios de hostelería, nosotros los de Villapico, Ángela um, y Martín con su Casa Blava, um, <clears throat> uh, Tony, Tony de, Isa y Tony con, sus casas fenomenales y nuevas, sus apartamentos, todos estos. Y también Tony y <clears throat> hemos invitado siempre a, los, los de uh, restauración, Amparo de, del Barpaco, a ha mostrado interés y, han venido mucha gente. La primera reunión hubo una veintena de, ciudadanos de, Seilla Sevilla um, que les interesa ese tema. La verdad es que todos los ciudadanos están implicados en esto. Si vienen turistas, todos van a tropezar con ellos, así que no hay nadie que no puede formar parte de, de este foro. Aunque hay que decir que los que hacen el trabajo somos nosotros, la hostelería. Con veu la implicación, ahora hablando de este tema, de los empresarios locales en el foro y en la promoción del poble? ¿Podría haber un poco más de implicación? Sí, sí. Lo, difícil es que cuando, cuando, cuando hacemos una reunión, claro que los que tienen una tienda, la tienda tiene que estar abierta, no pueden venir. O a otra hora, cuando están cerradas las tiendas, están abiertos los bares. Es, la comunicación es muy difícil y esto es lo normal, es, es normal. Y es para nosotros buscar maneras en que podemos todos hablar y, um, comunicarnos unos entre otros. Um, me gustaría ver más de, las tiendas y los de la restauración eh, implicados en esto. Yo en mi coche he cogido una vez una noruega bajando uh, a, la vila haciendo autostop para hacer sus compras, porque no sabía que en Sella había tiendas y estaba aquí, yo creo que en el camping del eh, Mayor. ¿Cómo puede ser esto? Tenemos que comunicar más, tenemos que poner información por todo el pueblo diciendo, así es ella, aquí son las tiendas, así los bares. Un otro aspecte del poble muy importante son las asociaciones. Y vostè té, sap de la seva rellevància. Com poden, quina importància poden tindre en el turisme a Sella? La banda, la pilota, la comissió de festes, la rondalla es principal, es, lo más importante de todo. Un pueblo sin cultura, y esto implica un nivel de cultura enorme. Yo soy de un pueblo enorme en, Inglaterra. Leeds es una ciudad enorme. no, tiene, no tiene la mitad del nivel de cultura que tiene Sella, con toda esta música, con todo este deporte, con toda esta... Ah, las barracas de Sella representan un nivel de cultura, de cooperación, de actividad que en mi pueblo no conocen. Es decir, que también falta comunicación entre el fòrum y las asociaciones para que pasen esa información. Sí, por ejemplo, el, sábado pasado, hace dos días, una fiesta fenomenal aquí, a San Antón. Hubo una pancarta, una, una, dos días antes ahí. Pues si hay 100 personas que quieren subir desde la costa a a testigar, a participar en tal, tal, cosa, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Porque nadie sabe, yo no lo sabía antes de tres días antes, yo vivo aquí. Em, si, si el nivel de comunicación siempre es boca a boca, amigo a amigo, está bien, está bien, pero ella nunca saldrá de, este, de esta zona donde está, en que las cosas siempre pasan iguales. ve que continuante en la entrevista, Quin paper juga l'Ajuntament en, en aquest fòrum? Quan vostè ha parlat dels diferents agents que el formen, un d'ells, almenys el, de les tres principals, era l'Ajuntament. Pues um, en la primera reunió, que fue, ui, en el 2000, um, 2011, me parece que en enero 2011, uh, estava la alcaldesa, vino ahí en, en la biblioteca Em, siempre nos habla, em, nos ha invitado a, participar en varias cosas, como en el mercado eh, em, de Alicante eh, el año pasado, en, diciembre. Así que ha hecho esto. desde la primera cosa que hicimos, que fue una redacción DAFO, un, análisis de las debilidades, amenazas, fuerzas, eh, oportunidades del turismo aquí, hicimos un análisis bastante fuerte, de unos cuatro cuatro hojas, lo enviamos a todos los partidos políticos, incluso los que llevan ahora al ayuntamiento, y, he visto algunas frases mías en, en, los folletos del PP. así que yo creo que, creo, creo que eh, el ayuntamiento participa con nosotros y nosotros participamos con, con, ellos. Claro que no somos políticos, eh. hay que guardar esto. Eh. Queremos fomentar turismo, queremos facilitar cosas en el pueblo ¿Y quiénes son las actuaciones que, del Fórum y qué pretenden esas actuaciones? actuacions? I on arribar? Pues desde que empezamos en 2010 hemos celebrado cuatro reuniones, em, una, presentación en los bajos del ayuntamiento con diapositivas y todo, en, que hubo bastante gente em, intentando hacer un análisis de las posibilidades y los problemas del turismo aquí, que creo, creo fue bastante bien ah, acogido. hicimos una presencia bastante importante en la feria, en que intentamos decir que en la feria que venden esto, venden esto, pero también vendemos a sella, que tenemos un pueblo aquí con muchas cosas, muchas tiendas, bares, restaurantes, hostelería, y nos metimos ahí y creo, espero que vamos a volver a repetirlo este año y todos los años porque parece importante que en la feria de Sella, en, el, verano, hay alguien diciendo, Sella es así y vale la pena volver aquí y, visitar. Um, como he dicho antes, uh, participamos en la jornada gastronómica en el mercado central de Sella, uh, de, Alicante. <laughs> Um, esto y lo organizó em, ellos a través del ayuntamiento de Sella. Hizo su trabajo Natalia en esto y estaba ahí todo el día ella también. Has dicho que hace el ayuntamiento estaba, pero, pero estaba ahí. Em, em, me, sentí mucho orgullo de ella porque estábamos unos 12, 15 personas, los, los del bar casino, Antonia de mi calle, los que hacen vino y esto, y todos haciendo lo nuestro para promocionar a Sevilla y fue un gran éxito, enorme. Eh. Vendimos sangre y, cosas y, cosas que no, yo no sabía que eran, caracoles y, cosas de la cocina de aquí. Y un montón de gente nos visitaron. Y, ah, también un folleto. eso fue bien y aún volen arribar, es dicho. Pues me gustaría que, que el foro podría um, hacer este, este, tipo de cosas eh, llevar el mensaje de Sella, que es un pueblo que vale la pena, que es algo especial. Llevamos a, las ferias cercanas, Orcheta, como no, hay gente ahí. Um, a Valencia, hay ferias de turismo ahí. A Londres, como no. Quizá a otros sitios. Y, siempre promocionar. Um, solucionar problemas pequeños y, fomentar la comunicación que es tan importante entre todos nosotros. Ah, bueno, parlante, ahora mateix, parlant de, la promoción turística, ¿cómo veu estos grandes sites con por ejemplo Fitur? Fitur es muy grande, es lo nacional de España y yo no sé mucho de ello. Y ya sé que el año pasado fue alcaldesa con, folletos y, publicidad y toda publicidad es buena. Yo no sé de Fitur. Em, pero ese año es más pequeño, ah, no tiene la, fuerza que tenía el año pasado, pero si, ah, si tiene una presencia ahí, es buena. Si vale la pena gastar mucho dinero en ello, yo no sé, yo no sé. Ah, porque nunca me ha venido ningún turista, ningún noruego, ningún sueco, ningún alemán diciendo, ah, cogimos tu folleto en, en Fitur, en Madrid. Parlant de, promoción, de promocionar el poble, de promocionar, de promocionar el Fórum de Turismo, ahora fa de temps que han creado una nueva página web. en si ens pot dir el nom y i pueden poden trobar a, ella? Pues es diu uh, eh, 3 eh, Es guión en el centro. Y es, es nuevo, aunque llevo una semana, un año trabajando en ello. Y es parcialmente terminado. Tiene publicidad sobre las tiendas, los bares, los restaurantes, hostelería. Tiene una página, para con poca información, sobre la música, otra sobre la pelota. Y lo que, lo que es mi idea es que sería la página web de primera referencia para cualquier persona de ella o de fuera que quiere saber algo de ve ahora me gustaría que nos parlara usted de, de las potencialidades turísticas que veo en Sella. han comentado algunes durante la entrevista... ...ahora nos en ellas. Pues lo que tiene Sella es su situación. Dicen que, que, que lo más importante es, es la locación, la, situación. Y, las montañas que tenemos aquí um, son tan preciosas, son tan únicas. Estoy seguro que, que no, hay, no hay sitio en, en, en Europa exactamente como esto. Tan cerca del mar, Ah, con esas montañas, con las rutas del senderismo, con las posibilidades de escalada. Yo siempre digo a, mis visitas, Celia tiene todo, tenemos un aeropuerto, lo ponemos en alter, porque el aeropuerto lo ponemos a, distancia. <laughs> Tenemos nuestra autovía, lo llamamos la AP7. Lo guardamos ahí, ahí, porque también hay ruido. Y tenemos nuestras playas, tenemos muchas playas. Ah, los mantenemos ahí en la vila, que ellos los pueden cuidar, y nosotros nos cuidamos de aquí, de las montañas, de las rutas, eh, de, las rutas de, escalada o de, senderismo, o solamente de, solamente estar aquí. Ah, hay mucha gente que viene aquí para buscar la tranquilidad. Y ahora también me gustaría que nos parlara de, de les mancances. Quines cosas troba en falta o veo que farien falta eh, de, parlant de turisme? Pues eh, en, nuestro análisis DAFO pusimos eh, debilidades, son pocas, um, eh, y, no voy a leerlas, pero um, bueno, debilidades, te, te sería, hay pocas, <laughs> hay, hay, pocas, estamos algo, algo, algo fuera de lo normal, um, estamos muy lejos de, la costa y autobuses, comunicación, siempre cada año hay, hay seis o siete personas que me llaman y dicen, ¿hace falta un coche? para llegar a ella. Y yo tengo que decir, sí, hace falta un coche. Si vienes a escalar, sí necesita un coche. Que el autobús hay uno por la mañana, otro por la tarde. Yo llevo aquí 25 años y todavía no tengo horario. Em, no sé cómo, cómo, te voy a decir de dónde sale el autobús de, la vila, que yo no sé. Y yo soy de aquí. Em, así que comunicación en este, en ese sentido, transporte, es una debilidad. Em, hay que decir que no Sí, hay que decir, los que tienen perros sueltos por el pueblo <laughs> y que cagan por los... Esto es malo, que no hace falta. Y, un pueblo sucio no es un pueblo que quiere volver a visitar. Seyen no es un pueblo sucio, pero, joder, si tienes un perro, por favor, <laughs> no lo dejes suelto por las calles. Steve, abans de finalizar, también voldríem que, que explicar explicara realment motivo el portar a de una gran ciudad, anglesa como Londres, amb tot tipus, de serveis y modernitats, a un petit poble con Sella, que está entre la montaña y la marina? Pues es, fácil de contestar, es muy fácil de contestar, que Sella tiene, como he dicho, tiene todo, tiene más cultura que yo he conocido en mi pueblo en, Inglaterra. Yo llevaba 25 años de profesor en un colegio, me, encantaba ser profesor en una ciudad enorme, en un colegio enorme de 2.000 alumnos en, en, en la ciudad de Leeds y me encantaba hacerlo. Pero aquí hay más actividad, hay más cultura, hay más sentido de comunidad, que es algo que falta en Inglaterra. Hay, que decirlo, en el norte de, Europa falta lo que se tiene. Quizá también falta en Madrid y las ciudades grandes, pero aquí hay familia, hay asociaciones, em, casi todas eh, las, familias de Sella tiene alguien en la banda, alguien que juega pelota, em, tiene una una, no sé, una forma de ser que, que, es único. Eh, y, y, al encontrar esto, nadie que ha, experimentado esto en Selle quiera volver a una ciudad grande del norte de, Europa. <laughs> También, claro que hay otras cosas, el, tiempo es bueno, hay sol y esto, y, y, las montañas, pero eso es lo, lo, principal. La gente es muy amable. Em, y pasan muchas cosas aquí que, que, no pasan en otros pueblos. Ve, ahora ara ja, per a, per eh, si vol deixar algún tipo de missatge para la gente que ens escolta y fer una convidada a aquellos que no coneixen Sella. Aquellos que no coneixen Sella, pues debéis conocer a Sella. Tenéis que subir, que es un pueblo que tiene, como he dicho, que tiene de todo. Em, os van a acoger muy bien aquí, que la gente es muy amable, muy amable. Tiene una forma de ser y tiene una geografía única. Y solamente tienes que venir aquí y, seguir, por ejemplo, la ruta del agua. Sal de ella baja al molino. Dile hola amable. Sube allí, al alcántara. Em, hay que decir hola al tribu. Sube a la solana. Allí, allí, allí. Mientras tanto, por toda esa, ruta se ve a Sella, de, otro, de otra manera. Y luego baja y toma una cerveza fría en el bar Paco. Y no te asustes que gritas Paco, que es un buen tipo. Y, su mujer tiene la sonrisa más bonita del mundo. Y, no, aquí hay que venir a ella y, vivir aquí, si es posible. Esperen que te escuche mucha gente. Ara simplement es queda la despedida. Moltes gràcies, Steve, per haver estat així. Dóna gust sentir-te parlar de Sella i ja, jo crec que entre les potencialitats de Sella hi ha que contar-ne una més, que eres, eres tu. Moltes gràcies, Steve. Bueno, bueno, moltes gràcies a vosaltres. Qui pregunta ja respon, qui respon també pregunta. La coveta dels somnis, el contenidor de la cultura que fa la gent de Sella. La setmana que ve a Cabiló Ràdio. Ella tenia una rosa, una rosa, ai, de paper, Estem acostumats a voles tots els dies, als avions o als pardals volant per ahir, però saps per què volen els avions? Saps que eh, l'efecte que es fa volar és el mateix que fa, com diuen els, futboleros, que es puga marcar un gol olímpic? Tot això en parlarem la setmana que ve en La Ciencia de Cada Día, así, en Cabiló Radio. Bé, passem ara a la secció del reportatge. Pere, què tens preparat per a este mes? Bé, eh, esta volta, com és el mes de febrer, és el, el mes típic així, en sella de, del perdigot i encara que jo no sóc caçador i, i no tinc ni idea d'això, eh, he preparat un, un xut de reportatge a veure si expliquem les, les, característiques i, i el que fa especial i per què té tanta afició a Cincella, això del perdigot. Molt bé, doncs anem a escoltar-ho. Es va alçar molt matí, abans de l'alba. Ràpidament es va vestir i va eixir de la caseta ben preparat. Les presses, però, no li van fer oblidar els dos elements més importants que necessitava, la seva escopeta carregada i el seu perdigot. Va caminar uns 10 minuts per una travessa que passava per l'era de la caseta fins a arribar a la barraca on pensava fer el paraor a l'alba. Va col·locar el perdigot al tanto i ell va seure en la barraca. Ara tocava esperar. Allí, envoltat d'una xicoteta barraca de pedra seca i acompanyat només per la seva escopeta i esperant el cant del perdigot, es sentia part de la natura. El pinar, els bancals treballats, el sol que començava a eixir i el silenci somor del vent i de la muntanya i els pardals que despertaven. Ell era un element més d'aquell espai natural, mantingut i cuidat per generacions i generacions de caçadors. Quan el seu perdigot va començar a cantar i mentre esperava que algun altre entrara al tanto, va pensar que, tot i que tornara a la caseta amb algun trofeu per ensenyar als amics era l'ideal, si no ho aconseguia, tampoc importaria, perquè només aquell moment de l'alba en la barraca havia pagat la pena. la cacera del perdigot, o simplement el perdigot, es podria dir que és l'esport nacional de Sella. És una parada imprescindible per a deixar les obligacions de l'any i dedicar-se per uns dies a aquest tipus de cacera tan arrelada al poble. De fet, el mes de febrer sol aprofitar-lo molta gent per agafar les seues vacances i anar al perdigot, i no resulta estrany veure pel poble tots els dies i a tota hora gent vestida a l'uniforme de cacera i amb l'escopeta al muscle. L'afició del Perdigot de Sella és grandíssima i resulta de vital importància, com explica el president de la Societat de Caçadors, José Luis Olsina. La tradició que hi ha en Sella de caçar el perdigot, jo penso que si es prohibís el perdigot s'acabaria la Societat de Caçadors. El perdigot és un tipus de cacera en el que s'aprofita el cel de l'animal i el seu cant per atraure altres perdius, mascles o femelles, al tanto, que és el lloc on es col·loca el perdigot. Mentre, el caçador espera amagat a uns pocs metres, en la barraca, a que la perdiu s'aproxime i entra al tanto, moment en el qual podrà disparar. El perdigot, el mascle, acudirà per a competir i defendre el seu espai, la seva zona, i fer que l'invasor se'n vaja. La perdiu, la femella, entrarà al tanto buscant aquell perdigot que canta també, per tal d'aparear-se. Pot succeir també que una mateixa parella de perdius, mascle i femella, entren al tanto. En aquest moment, segons s'expliquen, cal tirar primer a la femella, perquè això assegurarà que el mascle torni al tanto. Si es fa el contrari, quasi amb total seguretat, la femella fugirà. Tot això que pot aparençar senzill i avorrit resulta apassionant per la majoria de caçadors. L'emoció de sentir el teu perdigot cantar o de trobar-se enmig del camp com un element natural més és prou encara que no entre cap perdiu al tanto i no tires. Però està clar que el nerviosisme i l'emoció que s'experimenta quan una perdiu ha entrat al tanto és inexplicable. Com ens explica un caçador, Vicent Picó. A mi m'encanta el perdigó. M'agrada anar i passar-me una vespre distraguda que cante prou el perdigó. No, no m'agrada anar i dius, che, vaig a matar. M'agrada que anar satisfet d'un bon paraor que dius, che, mira, no tirar però me'n vaig orgullós a casa. Matar, tot el caçador vol matar, però això és una, com una loteria, és una sort. L'horari i els llocs on es poden fer paraors estan relativament controlats. D'aquesta manera, cada dia de febrer es poden fer tres paraors. El de l'alba, quan les perdius comencen a moure, el de les 10 del matí, quan estan pasturant, menjant, i el de les 4 de la vesprada. Les barraques del Perdigot, al mateix temps, són llocs coneguts i cuidats pels mateixos caçadors. No es poden fer paraors en altres llocs, a banda de resultar un tant necessari, ja que les barraques estan col·locades estratègicament per tot el terme. De fet, hi ha més de 200 barraques, que a banda de la seva funció cinegètica, són un element històric i patrimonial molt important per al poble, com es contava José Luis Olsina. Traslladat ja fa 200 anys d'un estàs dins d'una barraca per rigot i pensar que els teus antepassats han casat igual que tu i tu siguis quasi que sent igual en una perdiu autòctona, en les barraques de tota la vida que estan expostos, que a part de ser un monument físic eh, bonico, els noms que tenen, la tradició, les anècdotes que tenen, pense que aquest punt és molt bonic i, i si de alguna estic orgullós de que això s'hagi mantingut. A més, com que les barraques estan limitades, cal anar bon matí als bons llocs que poden tindre molta demanda, perquè pot coincidir que acudisquen dos caçadors a la mateixa barraca. Però això també té un problema, ja que, malauradament, el segon caçador li pot xapigar el tanto a l'altre i fer que no li entre cap perdiu. L'element fonamental per a tindre bons resultats en un paraor és tindre un bon perdigot, un que cante molt. Els aficionats cuiden els seus perdigots en casa durant tot l'any, encara que de tant en tant es trauen per revolcar-los o per a que els vagi pegant el sol a poc a poc. També hi ha gent que els cuida retallant les ales o cua i fins i tot el bec quan es fan beceruts. Normalment el perdigot que es té en casa és de granja. Aquest no és com la perdiu de serra, l'autòctona, que arriba a fer fins a 12 tipus de eh, cants diferents, com fer bellotetes, colastrejar, coquejar, maular, fer la gallineta... Un perdigot sol arribar a la maduresa a partir del tercer any, quan ja ha passat de poll o sobrany. D'ahir cap al final de la seva vida, que sol ser d'uns 10 anys o un poc més, pot ser un bon perdigot. De tota manera, a banda del perdigot que té cadascú en casa, Òbviament, per a caçar, cal que hi haja cacera. De moment, enguany està la cosa complicada, com ens explica Vicent Picó. Però es presenta ruït, perquè ha hagut un mes d'aire, no ha plogut, està tot sec, sec, i la perdiu no té alegria en el camp. La solta de perdius podria contribuir a l'augment de la població encara que és una opció que la societat de caçadors de Sella no acaba de contemplar. Són altres opcions com els bebederos o de servir i llaurar bancals les que s'empren com a alternativa. Però, com ja s'ha dit, l'atractiu principal del perdigot és, al remat, tot el que envolta al fet de caçar. El de fer un paraor i sentir el teu perdigot cantar, el d'arribar a la caseta i contar-li a la quadrilla com ha anat el paraor, si s'ha sentit cantar o si no s'ha no, no sentit, la caixquera de presumir de qui ha matat més perdius, i tal volta el més important, la picaresca d'enganyar als coneguts dient que no han sentit cantar o que ells no han tirat, quan en veritat és tot el contrari i el que tracten de fer és reservar-se la barraca per al demà. I continuant amb el magazín, passem a l'apartat de la cançó del mes. Aquest mes tenim una cançó del grup de la vila Sangacho, que s'anomena Samarretes Velles. I a continuació, Àngela Baldó i David Garcia ens contaran els titulars de Cultura. Hola a tots. Els titulars culturals del mes són... Sangacho. El grup de la vila no va poder realitzar la presentació del seu últim disc a València. Havien de tocar al Centre Octubre de Cultura Contemporània, però quan estaven fent les proves de so, la policia va dir que no es podia fer l'event. El músic de l'any. Saor Alemany va ser escollit músic de l'any en el concert de Santa Cecília de la banda. Hem parlat amb ell, pues jo em vaig enterar en, just en l'església, ahir enmig de tot. El clar. mateix dia que... Clar, ahir en l'església, en el mateix, antes de començar el concert, em van nombrar. Després de quatre anys exercint, la junta directiva de la banda no ha renovat. Hem parlat amb el president en funcions sobre estos últims anys i el funcionament de l'entitat. A març convocaran una nova assemblea perquè isca una nova directiva. I ara mateix no recordo, no sé si el 27, l'últim cap de setmana de, de gener, el diumenge de matí van celebrar la, la típica, l'assemblea la, general ordinària que tota assemblea, tota associació té que realitzar i com es complien els 4 anys que portàvem al capdavant de, de la Junta Directiva hem decidit eh, finalitzar el, el nostre termini i no presentar-nos. Jo presenté, no la dimissió, s'acaba això i hauria que presentar-se altra volta, no anem a presentar-nos i hem plantejat l'opció de que es presenten noves juntes. L'escola de Sella en la Mostra Internacional de Cinema Educatiu de València. Els xiquets de l'escola Cerver Mora han participat en un curtmetratge orientats per la seva directora Malena de Besa i el mestre Vicent Company eh, ha sigut el cap de setmana del 18. Aleshores, eh, la mostra eh, no és que han presentat, és que ens van demanar, perquè com han estat, eh, han sigut guanyadors del Festival de, de, de Cinema Jove, eh, mos van demanar si podien deixar la pel·lícula per a fer la mostra. I la mostra ha sigut internacional. Thank you. Recordem els tallers de música popular dels anys 80 en què van participar xiques de Seia. Gràcies a aquesta campanya, moltes peces tradicionals van ser recollides en la col·lecció de la Fonoteca de Materials que edita l'Institut Valencià de la Música. Música Ficen-s'hi els titulars. Vos emplacem a la setmana que ve, on ens desenvoluparem i vos contarem més detalls en un nou programa de La Coveta de Somnis. Ella tenia una rosa, una rosa, ai, de paper, d'un paper vell de diari, d'un diari. Després de l'actualitat cultural, passem a repassar la informació esportiva. En acabar, Pablo Jiménez ens explicarà què va passar en el mes de febrer de fa 5 anys. Endavant, David. L'actualitat esportiva ens porta en primer lloc a parlar de la Lliga de Llargues i Palma. L'edició del 2013 començarà el primer cap de setmana de març i ja coneixem els enfrontaments dels nostres equips en la primera jornada. Són els següents. Primera de Llargues, Parcent, Sella A. Sella B, descansarà. Primera de Palma, Benidorm, Sella segona de Palma, Sella Bailaguar, tercera de Palma, el grup B, Sella B, Sant Vicent, i tercera de Palma, el grup C, Xaló, Sella A. Adri, jugador de segona Palma, ens comenta com veu la primera partida. La primera partida de temporada jugarem a Cincella contra Vall de Laguar. Pense que un any deurem lluitar per intentar mantindre-nos, perquè pense que serà prou si aguantem en, en esta categoria per la meitat de tabla o una cosa així. Pense que seria un, un logro ben gran. Amb motiu de la preparació de la Lliga, cal dir que els nostres equips estan immersos en plena pretemporada. Han jugat partides davant la Vila, Crevillent, Agost o Finestrat. Adri, jugador de l'equip de segona de Palma, es comenta com estan anant aquestes partides. Pues res, pues mira, comencem... Bueno, fa uns dies que anem entrenant a, a Mini trinca de Benidorm, però realment comencem avui la pretemporada jugant contra un, un equip que és de la vila, que ens enfrontem contra ells, no ens enfrontarem en Lliga, però pense que serà un bon contrincant per començar la pretemporada. Respecte a l'escola de pilota, les xiquetes i xiquets estan jugant els Jocs Escolars de Galotxa, en la categoria Aleví, Toni, Alfredo i Arnau jugaran la semifinal provincial contra Murla i en categoria Benjamí, Arnau, Antonio i Àngel contra Orba. Les dues partides seran el proper dimecres de vesprada en Orba. Arnau, jugador de l'escola de pilota, ens comenta com està anant aquesta competició. Aquesta setmana hem jugat contra Vinyol i hem guanyat 8 a 7. I contra Petrer 8 a 7 i el dissabte passat contra Tibi, que van guanyar 8 a 7 i 6-0. Jo, Toni, Alfredo i jo, Antonio i Àngel. I tu de què jugaves? De una partida de ferir i l'altra de bolera. D'altra banda, els dos escolars de Raspall també han començat aquest cap de setmana a la localitat de Benimagrell. L'escola de pilota compta amb set equips, una de les escoles de tota la comunitat amb més equips. Recordem que els entrenaments de l'escola són dimecres de vesprada, tant al frontó municipal com a la plaça Major. Al trinquet, Pablo aquesta setmana ha jugat dos partides. La primera al Zira, amb victòria 60-25, i la segona a Pelayo, amb derrota 60-45. Aquesta setmana jugarà tres partides. El diumenge a Bellreguard, el dimecres a Guadassuar i el dissabte a Pedreguer formant parella amb Fèlix. Quant al club de pilota Sella, hem de dir que els calendaris 2013 amb fotografies de pilotaris de Sella, d'ahir i d'avui han tingut una gran acceptació per la gent – així que donem les gràcies a l'estand d'Helena per ajudar-nos a vendre-los i a tota la gent que els ha comprat. Si voleu més informació sobre el món de la pilota, podeu entrar al blog del Club de Pilota Sella, www.pilotasella.es, en Facebook Pilota Sella o escoltant el programa Joc i Partida de Cabiló Ràdio, dedicat exclusivament a la pilota valenciana. Tot això sobre el món de la pilota, però pel que fa a altres esports, hem de dir que Aitana començarà les competicions de caiac de mar a partir de, dels últims caps de setmana de, de març i la temporada s'allargarà fins a finals d'agost i principis de setembre. Aitana ens comenta com va la seva preparació. Bé, ara mateix estem amb els entrenaments preparant el campionat autonòmic que començarà el 24 de març. Jo ara mateix estic preparant els entrenaments entre el Club Esportiu Port d'Alacant i el Club Nàutic de la Vila Joiosa. Espero que a mi i a tots els companys es vagi molt bé i que aconseguim bons jocs en les classificacions. Per últim, volem donar el nostre suport a Xavier Alberola i a tots els companys periodistes que han estat afectats per l'ERO de Radiotelevisió Valenciana. I fins així arriba l'actualitat esportiva del nostre poble. Tornarem amb més notícies el mes que ve. Fa cinc anys, el mes de febrer s'iniciava amb una temporada del Perdigot amb una calor inusual per a aquestes altures de l'any. Però este mes serà recordat per les polèmiques obres de la carretera. El diumenge de Sant Blai arribava a a la marxa reivindicativa Aitana per 3, un encontre comarcal amb la presència del PSOE, Bloc, Esquerra Unida, Comissions Obreres i UGT, que finalitzava amb un Parlament a la plaça Major sense massa èxit d'assistència per part dels veïns del poble. Poc després s'organitzava una cacerolada en la porta de l'Ajuntament que posava de manifest la divisió que existia en Sella al voltant d'aquestes obres. Fou en aquest moment quan aparegueren les famoses pegatines amb el lema Carretera tallada, poble empresonat. Les obres començaren la primera setmana de febrer de la pitjor manera possible. El dijous 4 es va tancar definitivament la carretera, a pesar de que el bando deia que seria el dia 11. Els alumnes que tornaven de l'institut es quedaren literalment tirats a Orxeta i la gent va començar a circular per l'alternativa portada per Diputació, la carretera del Serrà. El divendres 15, la indignació social era creixent pel pas continuat de cotxes per la carretera tallada i fins i tot es va filtrar una suposada llista amb matrícules de cotxes in indultats per l'Ajuntament. Després de moltes queixes, s'habilitaren uns horaris d'apertura per a tot el món fins que finalment, el dijous 28 de febrer, és a dir, 24 dies després de tancar-se, es va obrir completament l'accés a Sella. Uns dies abans, s'havia tallat l'immens eucaliptus del teular. A banda de la polèmica de la carretera, altres notícies van ocupar el nostre poble. Els èxits de Pablo Vidal a l'escala i corda s'acompanyaven de la convocatòria de Jesús i Jordi per a la selecció valenciana de pilota. Mentretant, el ping-pong feia furor entre els més joves de Sella i el pantà d'Amadorio es trobava pràcticament ple amb el 88% de la seva capacitat. El dissabte 23 començaven la Lliga de Pilota, encara que amb pluja, i a final de mes l'Ajuntament d'Alcoleja va reclamar al govern central les instal·lacions de la base militar d'Aitana, recentment tancada, per a ús social dels pobles del voltant. Lluís Soler, que aleshores era el cap de l'oposició de l'Ajuntament de Sella, va parlar d'aquesta proposta en una entrevista feta en la cadena SER. Per cert, que la crisi ja estava en marxa fa cinc anys. En l'urbanització de Saleres, per primera vegada, es baixaven els preus de les cases. I per acabar, cal assenyalar que febrer de 2008 fou un mes on només es celebraren dos enterraments a Sella. Afortunadament, cap dels dos va coincidir amb la carretera tallada i el poble empresonat. I per acabar, Pablo García ens comenta l'agenda del poble i de la comarca de les setmanes que venen. L'agenda del mes de febrer a Sella ve marcada per ser el tradicional mes del perdigot, del que ja vos hem parlat al magazín. Al poble, les activitats passen a més del bingo setmanals que organitza la comissió de festes i de les partides de pilota de pretemporada pel Ball dels Enamorats, el proper dissabte 16 de febrer al Far West, i les Carnestoltes, que celebrarem el 23 de febrer en sessió infantil per la vesprada i adulta per la nit, també al Far West. El 15 i el 16 de febrer tindrà lloc un taller de podo a les sales polifuncionals de l'Ajuntament. Disposeu de tota la informació als panells informatius de l'Ajuntament. El 23 de febrer, a les 6 de la vesprada, l'associació Rondalla de Sella celebrarà l'assemblea anual. Entre altres punts del dia s'elegirà la nova directiva. El proper 3 de març comença la Lliga de Pilotos a Sella, Tindrem dos partides de seu poble a la primera jornada, com ja vos han avançat els companys del programa Joc i Partida. El 9 de març, la Comissió de Festes està preparant el sopar de les dones. Ja vos podeu apuntar contactant en la comissió. També a primers de març, la Unió Musical L'Aurora elegirà la nova junta directiva en assemblea extraordinària. Si algú està interessat en formar part o vol presentar un nou projecte, té fins a aquest dia per comunicar-ho a l'actual junta. Informarem també que el bar El Casino està tancat per vacances, des del 4 fins al 18 de febrer, dia en què obrirà i serà el bar Paco qui aprofite per descansar la segona quinzena de mes. Ja fora de Sella i ampliant a la Marina Baixa la nostra agenda cultural, farem menció que el divendres 22 i el dissabte 23 de febrer en l'Auditori de la Mediterrània de la Nucia s'estrena la producció musical The Grit, Ab Experience, del director Rob Barensma, amb els grans èxits d'Ava. El preu de l'entrada és de 10 euros i podreu comprar-lo de forma anticipada per Servicam. Per als amants de l'òpera, el dissabte 23 de febrer podreu elegir i anar al Palau Altea. Tosca és l'òpera de l'italià Puccini, que representarà allí aquest dia. L'actuació es basa en un intens drama emplaçat a finals del segle XVIII les entrades les podeu adquirir de forma anticipada per 30 euros. Vacaciones en el mar és l'oferta del Teatre Auditori de la Vila Joiosa, també per al 23 de febrer. Esta obra de teatre recrea de forma divertida els periples d'un grup de gent a bord d'un creuer de vacances. El preu de l'entrada és de 10 euros i estan a la venda les taquilles del teatre i a Servicam. Com podeu veure, ens queda per davant un mes de febrer amb una completa agenda cultural. Esperem gaudiu d'ella. Nosaltres tornarem al magazín de març amb una nova oferta cultural de Sella i de la Marina Baixa. Gràcies, Pablo. Fins així arriba el magazín de febrer. El mes que ve tornarem amb més informació del nostre poble. A la redacció hem estat Carlos Llorca, Pere Garcia, Sergi Garcia, Antonio Pérez, David Garcia, Pablo Garcia, Àngela Baldó, David Mas, Pablo Jiménez i Laia Mas i a l'equip de so Pere Garcia.